Kemi bërë një shkëputje javën e kaluar për disa arsye, nuk pat mundësi që të realizohet emisioni kaderAllah dhe alhamdulillah sonte prapë jemi së bashku. Normalisht e kam përmendur se kemi shpresuar që do t'i kthehemi xhamisë, dhe prej atje të vazhdojmë përsëri me ligjëratat, mirëpo ende nuk janë plotësuar kushtet dhe përkeqësimi i situatës me këtë pandemi realisht po e po e pamundëson që në rrethana normale të vazhdojmë në xhami me ligjërata, do në xhami po vazhdojmë me aktivitete por të përgjysmuara jo me kapacitet të plotë. Andaj lusim Allahun xhelle ve ala që Zoti me e përmirësu situatën, të normalizohet dhe të kthehemi në aktivitetet tona të zakonshme madje edhe t'i shtojmë ato. Deri atëherë ne do të vazhdojmë me këtë mënyrë të komunikimit së bashku me juve përmes internetit dhe përmes lidhjes së drejtpërdrejtë në platformën Zoom. Normalisht nuk është ndoshta njëjtë sikurse prezenca fizike, mirëpo me këtë platformë ka mundësi që të kyçen edhe vëllezër dhe motra nga shumë vende të tjera që nuk e kanë pasur të mundshme të kyçen dhe të marrin pjesë në ligjëratën e drejtpërdrejtë kur është mbajt në xhami. Sidoqoftë, besoj që, domethënë edhe kjo mënyrë është efikase, meqë po përçohet mesazhi dhe po mbahen ligjëratat dhe ne duhet të adaptohemi në çfarë lloj situate, me rëndësi është që aktiviteti të mbahet dhe me rëndësi është që ne të përfitojmë. Sot do të jemi së bashku inshallah me një rast tjetër që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj si pasojë e kësaj ngjarje ka zbrit një ajet kuranor. Fjala është për një reagim interesant të një grupi të caktuar në shoqërinë e asaj kohe, të cilët i kushtëzuan Muhammedit sallallahu alejhi wasallam kushte të caktuara që ata ta ndjekin Muhammedin sallallahu alejhi wasallam apo ta dëgjojnë me vëmendje atë çfarë ai po ai po thot. Dhe si pasojë e këtij problemi, domthonë ose këtij kushtëzimi dua të them, Allahu xhelle ve ala ka zbrit ajete. Dhe nuk është vetëm një ajet që ka zbrit me këtë përmbajtje, mirëpo do të do të Allahu xhelle ve ala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos i përze, mos i dëbo ata që adhurojnë Zotin e tyre në mëngjes e mbrëmje. Duke qenë të sinqert në këtë adhurim dhe në këtë lutje ndaj Zotit të Madhnuar. Ti nuk ke, domthon, ti nuk përgjigjesh asgjë nga llogaria e tyre e as ata nuk kanë kurrfarë përgjegjësie nga llogaria jote. E po i dëbove, atëherë do të bëhesh nga të padrejtit. Domethënë ajeti është i qartë, tash do ta qartësojmë më tepër inshallah me inkuadrimin edhe të ngjarjes që si pasojë si shkak i kësaj ngjarje ka zbritur ky ajet. Ë janë përmend disa transmetime Me rëndësi është që një grup i pabesimtarëve, qoftë mushrikët e Mekës apo qoftë prijësve dhe elitarëve arabë të asoj kohe të fisëve të ndryshme, do të thotë kanë qenë të interesuar për ofertën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ofertën ofertën e shpalljes, ofertën e besimit. Mirëpo i kanë thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sikurse transmeton Muslimi në Sahihun e tij, se ata i kanë thënë pejgamberit alejhi selam këta Këta njerëz që i ke përreth veti largoj. Nuk mund të jemi ne në të njëjtën fe bashkë me ta. Fjala bëhet për Abdullah ibn Mesudin, për Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, do të thotë njerëz ose që kanë qenë me ngjyrë të zezë, raca e zezë Bilali, ose të varfër, Njerëz që nuk kanë pas, domethënë nuk kanë pas ë ë ë status simbas tyne, status të favorshëm në shoqëri. As si pasojë e prejardhjes, as si pasojë e pasurisë. Dhe pejgamberi alejhi selam ka lakmu që këta të udhëzohen. Dhe ndoshta jo me i bë dëm muslimanëve këtyre, po ndoshta i ka shku mendja që ta bën këtë kompromis në këtë drejtim. Së paku në kuptim të shoqërisë. Derisa këta të udhëzohen, ngase udhëzimi i këtyre ka qenë shumë me rëndësi, ngase me udhëzimin e tyre ishin udhëzu shumë njerëz tjerë. Dhe Allahu xhelle ve ala ka zbrit ajet duke thënë wala tatrudi alladhina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi. Mos gabo me i largu. Mos gabo ti me u largu nga shoqëria, nga shoqërimi i këtyre njerëzve. T'i dëbosh nga ndejat e tua, t'i dëbosh nga takimet e tua. t'i largosh nga shoqërimi me ty këta njerëz për shkak se këta nuk dojnë me nejt me këta. Këtë mos e bë ti. Këta njerëz të sinqertë. Këta e adhurojnë Allahun xhelle ve ala sinqerisht. Nëse këtyne i pengon prezenca e këtyne, është problem i këtyne. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, kjo qasje e këtij grupi të njerëzve, karshi ë ë ë këtij grupi tjetër është me të vërtetë është problematike. Nuk është problem që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirëpo epërsia e njeriut ndaj tjetrit dhe insistimi në privilegje të caktuara të pamerituara është problem i gjatë historik. Është problem i gjatë historik. Ku njeriu mendon se i takojnë disa privilegje të caktuara, Prandaj, meqë bëhet fjalë për mentalitet të gabuar, mundua që ta, si zakonisht që kemi pas traditë, do të analizojmë këtë mentalitet. Të shohim si funksionon ky mentalitet dhe çfarë probleme sjell ky mentalitet për të hapur rrugë pastaj që në takimin e ardhshëm të trajtojmë inshallah se si të shërohemi nga ky problem dhe si të funksionon mentaliteti jonë tamam si duhet karshi këtyre situatave. Ku njeriu mendon se po, e vërteta ose ose udhëzimi i Zotit xhele ue ala i takon elitarëve të caktuar. E tjerët le të vazhdojnë lajthitje, në devijime, ose ata janë dora e dytë. Udhëzimi i Allahut xhele ue ala nuk ka ardhur për njerëz të caktuar. Ka ardhur i hapur. Udhëzimi i Allahut xhele ue ala është ofertë e hapur. Nuk ka mundësi që shpallja e Zotit xhele ue ala të jetë veç për një kategori të njerëzve. Nuk është kështu, gabim është kjo. Ngase shpallja e Allahut xhele ue ala është sikurse uji, sikurse ajri, sikurse domethënë shumë begati që njerëzit kanë qasje të barabartë në të dhe duhet të kenë qasje të barabartë në të. Andaj ky mentalitet do thot i kësaj epërsie, i kësaj supermacie, i kësaj ndjenje për privilegje të caktuara, realisht është shumë problematik. Andaj edhe e kam përzgjedhur që e, do thotë, e, këtij trajtimi sonte t'ia jap emrin privilegjet e pamerituara. Nuk kanë kërkuar privilegje, po pa meritë. Nuk e meritojnë këtë privilegj. Nuk e meritojnë që të jenë të përkëdhelur dhe të llastuar deri në këtë masë në qafë të dikujt tjetër. në qafë të dikujt tjetër. Andaj të vazhdojmë me analizën. Pika e parë që kisha me përmend këtu, domthon kur e, e analizojmë këtë mentalitet, çështja e parë që na del në pah është se ky mentaliteti si funksionon gabimisht, po flas gabimisht funksionon, do thot e, e ka përshtypjen se pasuria ose autoriteti ose forca ose çkado të qoftë ju mundësojnë favore të tilla që të ndihen se janë superiorë. Të shikojnë nga një, nga një pozicion i epërsisë ndaj të tjerëve, dhe që të tjerët t'i shohin si të ulët, të pavlerë, me një fjalë shërbëtorë të tyre. Pasuria është e rëndësishme dhe njerëz që janë të pasur, padyshim se duhet me pasë ndaj tyre trajtim të veçantë, të kujdesshëm, ngase ë domethënë padyshim se ata ata ata kontribuojnë për shoqërinë. Ata punësojnë, ata realisht zhvillojnë ekonominë, biznesin, sjellin investime, janë janë e mira e këtij vendi. Andaj nuk është nuk ka kurrë të keqe që domthon njeriu të ketë kontakte me njerëz të biznesit, të rrin me ta, të ofron shërbime të caktuara, ndoshta ndoshta edhe një gatishmëri për një një një një çështje pak më më të veçantë, nuk prish punë. Kushtimisht po them. Mirëpo jo kjo të jetë në llogari të tjerëve. Jo të jetë kjo në dëm të tjerëve. Jo ata me menu se, domthon gjithë duhet të jemi në shërbim të tyre. Jo kështu apo, jo kështu. Prandaj uh, Imam Buhariu rahimahullah mm, ka qenë dietar i madh, dihet pozita e tij, edhe udhëheqësi i asaj kohe e ka ftuar Imam Buhariun rahimahullah, ai ka pas nxënës që ka mësu. Ka pas nxënës që ka mësu. Dhe Imam Buhariu rahimahullah ka qenë një orë, ka qenë privilegj me mësu te ai. Udhëheqsi i ka thënë Imam Buhariut eja në pallat e mësomi fëmijt. Imam Buhariu ka thënë, pse fëmijt e tu s'vijnë me mësu me fëmijt tjerë, çka ka keq? Unë e pëti po mësoj fëmijt, unë lërgasoj me, me do anë veç pse janë fëmijt e udhëheqsit unë s'rri me ta, jo, rri. Ama jo me i dëbu këta tjerë që s'e kanë babën udhëheqës e marë me, me kushtu kohën për ty, nuk më e ashtu. E kjo është e, ajo që duhet ta kemi parasysh. Prandaj njeriu i cili mendon se parja ose pozita e bën të tillë që tjerë mi drejtu domthon nga maja e kodrës t'i sheh njerëz të vegjël, t'i t'i domthon njerëz ë t'i t'i t'i t'i ofrojnë atij shërbime, të ketë privilegje të caktuara të posaçme që nuk i takojnë, janë të pamerituara, është padyshim mentalitet i gabuar apo. Sikurse edhe kishin këta arab. Këta menduan se për shkak të pasurisë, për shkak të autoritetit, tash këta kanë të drejtë me e privatizu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të jetë kështu. Muhamedi është i të gjithëve. Apo nganjëherë disa njerëz mendojnë që mund me, mundin me e privatizu hoxhën, apo. Hoxha të rrijë me neve, çka ki me të tjerët? Jo, more vlla, hoxha rri me të gjithë. Hoxha, nëse rrin hoxha me njerëzit e pasur, nuk prish punë. Nëse rrin me njerëzit elitar, nuk prish punë. Ngase me gjithë rrin. Por nuk duhet të jetë i privatizuar që veç me ta me nejt e kur vjen koha për kategoritë e tjera për shembull më të varfër, që s'kanë pozita e njerëz të rëndomtë, s'ka kohë me ta, e priton me nejt me ta, e ky debalans është i rrezikshëm apo. Ky debalans është i rrezikshëm. Me kënaqësi shkon te ky grup, me vështirësi shkon te ky grup. Nëse kështu ndodh është gabim. Për hoxhën po flas, po edhe për këdo për këdo tjetër që duhet të jetë i hapur për të gjithë. Andaj njerëz që menojnë se mundën mësuesin ndoshta, hoxhën, këdo qoftë që ofron shërbime në shoqëri. Dhe shoqëria ka nevojë për të. Kanë mundësi me e privatizuar atë dhe me e dirigjuar atë. dhe me mësu atë, atëherë kjo është gabim. Dhe ky mentalitet është tejet i rrezikshëm. Është tejet i rrezikshëm kur dikush mendon se fakti që ai ka pare i jep të drejtën, m'u përzi në punë që ai fare idenë s'e ka për atë punë. E ki pare, merru me punë, temat e tua atje, ku je ti ekspert. Ama fakti veç që ki pare nuk të jep të drejtën ty, m'u përzi n'gjitha punë tjera. Për. Ose kur fol ti tjetri me heshtë. Pse? Për çfarë arsye? Dhe ky diskriminim që dikush mendon se mund t'ia bën të tjerëve, me bazën e pasurisë, është privilegj i pamerituar. Dhe ky mentalitet është i gabuar, prandaj Allahu xhallahu ka ardhur këtë mentalitet me e godit. Me këtë kuptim që përmenda. Me e godit me këtë kuptim që përmenda. Edhe duke e qortu pejgamberin se mos gabo që për t'ua bo qejfin këtyne t'i largosh këta njerëz. njerëz që kanë ndoshta pushtet, kanë autoritet, kryesisht të suksesshëm, të suksesshëm, po shumë të suksesshëm, mirëpo suksesi i tyre nuk i tejkalon, nuk i tejkalon kufijtë e aspektit material. Nëse dikush i, suks i suksesshëm në aspektin material, është sukses. Mirëpo, ku është problemi? Ku është problemi? Problemi është kur ky njeri mendon se suksesi kryesor, madje i vetmi sukses është suksesi i realizuar në fushën e materializmit. Ka shumë pare, miliona ose miliarda dhe është njeri ma i suksesshëm në botë. A duhet me e shiku veç aspektin material për të gjyku për suksesin e dikujt? E kjo është gabim. Do të thotë në qoftë se ne mjaftohemi veç me aspektin material të dikujt, qoftë të parasë, apo të pushtetit, apo të çkado qoftë, po që nuk e tejkalon dimensionin materialist, dhe në qoftë se këtë e konsiderojmë si një lloj njësie matëse për sukses dhe vetëm, jo tjera, atëherë kjo është gabim. Kjo është gabim. Neve sot për shembull, kryesisht ofrohen modele të suksesit të njerëzve që vijnë nga bota e, për shembull, e parasë. Po ka njerëz që në këtë aspekt para nuk kanë bo shumë. Për shkak se kanë jetu në rrethana të tilla, mundësitë kanë qenë të tilla. Mirëpo kanë, kanë qenë të suksesshëm në disa fusha që njerëzit shpeshherë kanë ma shumë nevojë për ato punë se për paret. E pse këta nuk janë model i suksesit? Andaj përkufizimi i suksesit, veç në aspektin material, është gabim. Edhe ata që menojnë se veç ata janë të suksesshëm, meqë janë të pasur e kanë gabim, edhe ata që menojnë se veç të pasurit janë të suksesshëm dhe veç rrugën e tyre duhet me ndjek e kanë shumë gabim. Allahu xhel-le ve ala përmend në Kur'an në fund të surës Kasas një rast të këtij mentaliteti. Por që njerëzit penduan menjëherë. E panë që gabim është kjo. Allahu përmend Karunin, të nderuar vëllezër e motra. Kush ishte Karuni? Karuni ishte një njeri nga Beni Israelit. Allahu tha min qaumi Musa, nga populli i Musaut. Mirëpo ishte biznesmen i madh atë. Dhe ai ishte që domthon realisht e financonte faraonin. Domthon zhvillonte biznesin me ta bashkë, e fuqizonte ekonomikisht. Edhe pse faraoni e shtypte popullin e Karunit dhe e zhveshte nga çdo e drejt, kjo nuk i pengonte Karunit që të lidhte marrëveshje dhe të punonte me me faraonin duke mos i bërë asnjë presion faraonit në favor të popullit të tij. Ai shikonte biznesin e tij atë. Derisa u zhvillua shumë biznesi i tij, bëri shumë para, shumë pasuri. Domethënë depot e tij të mbushë me mallra, kishin porta aq të mëdha, sa që çelësat e portave detyroheshin një grup njerëz me i bajt. Tash paramendo se çelësi është aq i madh, sa është porta, sa është depoja. Shumë kishte pasuri. Dhe kur dilte ai në opinion, në mes të njerëzve, në publik, me teshat me ari, e me teshat e stolisura, e me pasurin e ti, e me gjithë ato që kishte, njerëzit lakmonin. E thonin, ah, sikur të kishim, e, shikoni, njerëzit thonin, Allah përmend në surën kasas në fund. sikur të na ishte dhënë edhe neve suksesi, sikur i dha Karunit. Pra se ata e shikuan Karunin vetëm si, domethënë, i suksesshëm në aspektin material, dhe kjo për ta ishte e mjaftushme, patjetër që është gabim. Dhe kjo ia shtonte atij, uh, ia shtonte atij arrogancën, mendjemadhësinë, se njerëzit bënin mas tij, prap. Dhe mendonte se ai, realisht, e ka përfundu, e ka përfundu misionin e suksesit, ka prek në majat e suksesit. Por se ishte më i dështuar në fushat e tjera, që ato janë përcaktuese për suksesin, sikurse do ta sqarojmë. Dhe si pasojë e arrogancës, e mendjemadhësisë, e poshtërsive të shumta që i bënte Karuni, në bashkëpunim me faraonin, Allah e shkatërroi Karunin duke qenë ende i gjallë. Jo mas vdekjes, jo, jo. Për së gjalli Allahu xheleshanuhu e shkatërroi, çfarë ndodhi? Allahu bëri që të hapet toka, sikur është me ndodh ndonjë tërmet i madh. Po jo tërmet veç me lëkund, po u ça toka, u ça toka dhe e përpiu, subhana toka, Karunin dhe tërë pasurinë që e patë, në çdo moment, e mundshme, me ndodh tërmet, dhe pallati i dikujt rrënohet për toke, Mund ndodh shumë lehtë kjo punë. Andaj me Karunin ndodhi kjo. Kur njerëzit u zgjuan në mëngjes, dhe panë ku përfundoi fama dhe suksesi i Karunit, çfarë thanë? Shyqyr që s'jena konë si ai. Ngase dijetarët e asaj kohe thonin, mjerë për juve, mos lakmoni ato që ka, ka Karuni, kërkoni te Allahu xhele ue ala kënaqësinë e tij dhe botën tjetër, Jo që të ikim nga pasuria, po jo në këtë formë. Jo në këtë formë. Prandaj të nderuar, vëllezër e motra. Shpeshherë, njerëzit mendojnë se filani që ka bo para shumë, është model i suksesit. Ky mund të na folë për suksesin. Andaj kush mendon kështu gabim e ka? Kjo është mentalitet i gabuar, për këtë po du me sqaru. Që pasuria, vetëm, I jap dikujt të drejtën, të na mbajë neve ligjërata për suksesin. A mund na mbajë ligjërata për suksesin në biznes? Kaq? Por a është jeta veç biznes? A është jeta veç para? Pa dyshim se jo. Pa dyshim se jo. Prandaj, sa njerëz ka që janë të suksesshëm, për shembull, në kuptim të aspektit material, por janë të dështuar në fushën e vlerave, E kanë arritë këtë me gënjeshtra, me mashtrime, me shumë poshtërsi. Nuk kanë njerëz që i çmon familja e tyne, nuk kanë familje, nuk kanë vlera, nuk kanë shokë të sinqertë. Çfarë suksesi është ky? Çfarë suksesi është ky? Pra ne duhet ta kuptojmë konceptin e suksesit sipas formulës islame, sipas mësimeve islame. Për këtë arsye edhe këta arabë që erdhën te pejgamberi a.s., konsideronin se janë të suksesshëm. Se janë njerëz, domon me pozitë në shoqni. Dhe se kjo pastaj ua jepte të drejtën që të vendosin kushte që të bëhen ata anëtarë të kësaj feje. Allahu tha gabim e keni ju këtë punë. Gabim e keni. Ngase ka njerëz që Allahun e lusin mëngjes dhe mbrëmje, dhe janë të sinqertë, dhe sinceriteti është më i vlefshëm, më i shtrenjtë, Dhe tregues i suksesit më i madh se sa paraja. Sikur këtë kam e sqaru tek pjesa e dytë, do të thotë tek koncepti i suksesit. Që Allahu xheleshanuhu tha, mos i dëbo këta që Allahun e lutin mëngjes dhe mbrëmje. Juridune vexhhehu, kërkojnë ta arrijnë kënaqësinë e Allahut. Janë të sinqertë, janë të sinqertë. E sinqeriteti a nuk është sukses? Padyshim se po. Njeriu nuk është dyftyrësh, nuk është mashtrues, Nuk është lakmiqar, nuk është mendjemadh, po s'ka pare. A është i suksesshëm? Po padyshim se po. Nëse ai që ka para, të nderuar vëllezër dhe motra, ai që ka para, dhe është modest, nuk është mendjemadh, është me vlera, ky është hala ma i suksesshëm. Ngase ky ka korrë sukses, edhe në aspektin material, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin njerëzor, edhe ato të vlerave, e kështu me radhë, e sa ma i kompletuar që është, Padyshim se më tepër meriton të jetë shembull. Mirëpo, që dikush mendon se suksesi i dikujt në rrafshin material është realisht suksesi që na duhet me ndjek, është gabim. Ngase shpeshherë ka njerëz që a, mund t'jenë shumë t'meçëm, Mund të jenë shumë punëtorë, por rrethanat ku ata jetojnë, mjedisi ku ata jetojnë, mundësitë që ata i kanë, nuk i bëjnë favorit për t'qenë milionerë, nuk i bëjnë. Përderisa dikush mund të jetë, ma pak i meçëm se këta. Mirëpo, është gjend n'rrethana të tilla që, rrethanat e favorizojnë, vendi ku është ai, mundësia që ai ka para veti, mundësitë, e bëjnë që të jetë favorit për t'qenë milioner. Prandaj nuk është gjithmonë tregues, e, sa pare ka n'konto, e, Do të shikojmë diçka më tepër se kaq, më tepër se kaq. Nëse një njeri për shembull ka arrit me me qenë i suksesshëm në një mjedis ku realisht është veç me menu me kon i suksesshëm është problem, është ma meritor që të mirret si shembull se dikush që është normal që aty ku ai është me u bë i suksesshëm është një farë normaliteti, po domethënë që me kon i tillë apo. Prandaj të jemi të kujdesshëm ngase çështja e modelit, çështja e shëmbëlltyrës, çështja e e e e e përvojave, çështja e e e konsultimit për shembull ndërmjet është shumë e rëndësishme, shumë e ndjeshme, shumë e ndjeshme. Prandaj gabim është simbas këtij citati kuranor, gabim është që njeriu të mendon se suksesi matet me aspektin materialist. Po, është e vërtetë se aspekti material është një pjesë e stories së suksesit. Nuk është e tërë storia, nuk është e tërë, nuk është i tërë rrëfimi i suksesit. Mund të jetë, pse jo? Edhe kjo është sukses. Nuk është lehtë me njeri me bo biznes, pa dyshim, nuk është lehtë njeri me bo para, nuk është lehtë. Më mënyrën, se në rrugën e duhur. Mirë, po nuk është këtë këmë të regusi. Së nga se, do gjykot, që çka ka fitu? vlerat mbi të cilat e ka ndërtu fitimin. Apo si ka trajtu njerëzit e tjerë? Modestia e tij, familja e tij, rrethi i tij, shokët e tij. E nëse gjitha këto janë pozitive, atëherë edhe aspekti material është ajo që e kurorëzon sukseset e tij dhe i jep kuptim. E po nëse këto aspekte janë të rënuara, Atëherë pastaj veç aspekti i, i, i shifrave numerike të parave të tij, është i pakuptimtë. Mirë, uh, pika e tretë të nderuar vëllezër dhe motra, e kësoj analize ka të bëjë me një, me një çështje tjetër, atëherë. Cila është ajo? Këta njerëz kanë ardhë te Pejgamberi alejhi selam me diskutu për çka? Do Muhammedi alejhi salatu ve selam ka ardhë nga Allahu xhelle ve ala me shpallje, me argumente të qarta se e vërteta është në anën e tij, se e vërteta është me te. E këta njerëz kanë ardhë që me e ndëgju këtë ofertë. Por nuk kanë ardhë me përgatitjen e duhur për me ngu të vërtetën. Prandaj nëse njeriu vjen te një e vërtetë e caktuar, vjen për me ngu diçka. Po vjen me mendjemadhësi. Po shkoj me e ngu se s'kam në, për shembull, me vetëpëlqim. Vjen me ngarkesa, vjen me paragjykime. E kështu me radhë. Domethënë e kontaminon klimën. Është klimë e helmume. Është është është ambient i papërshtatshëm për diskutim, atëherë është padyshim ë ë ë ë një situatë e tillë gati se e pamundshme, e pamundshme të pranohet apo të kuptohet e vërteta. Përjashtime ka, po në esencë jo. Prandaj është gabim që njeriu është gabim, është është mendim i gabuar që të shkosh ta dëgjosh dikend, ama ai për ty nuk vlen. Atëherë pse ki me e dëgju? Ai për ty është i ulët ai, ti s'je në nivel. Pa problem kështu. Prandaj Imam Shafiu rahimehullah thotë e kam dëgju kundërshtarin tim në debate. E kam dëgju kundërshtarin tim me vëmendje duke shpresu se Allahu xhelle ve ala po e vendos të vërtetën n'gjuhën e tij e unë përfitoj. E kam ngu me vëmendje çka po thotë. Dëgjoj kështu. ama dëgjim nga epërsia, dëgjim me vesh të mendjemadhësisë, me vesh të, të, të, të epërsisë, është problem, nuk pranu, është problem e vërteta. Njeri e merr Kuranin me çelë, edhe ç, ç, çka thotë? As e ka lexu mirë, as e ka kuptu çka po thotë? Mirëpo, mirëpo, ka hy në Kuran, ka hy në Kuran, i ngarkuar i ngarkuar me shumë paragjykime, ka hy në Kuran me lexu me, me domethënë, bindje të përfundume, të mbyllura, se ky Kuran s'është fjalë e Zotit. Andaj është problem kështu një qasje. Andaj Allahu xhelle ve ala shiko sa bukur, e thënë këtë qasje në fillim të Kuranit, e thënë, e të sëptanë, Von, ti i paudhëzuar, ti nuk din, ti po i thush Zotit tënd, o Allah mësomë e udhëzomë. Sa tul kjo? E me këtë qasje të kësaj modestie, mundesh me përfitu. Andaj kështu duhet me iu qasë të vërtetës. Kështu duhet me iu, me iu qasë debatit. Por debati me arrogancë, debati me nënçmim, debati me përbuzje, është gabim. nuk sjell rezultate pozitive dhe nuk sjell nuk sjell produktivitet. Prandaj këta erdhën qështu. Këta janë tek pejgamberi sa më se mart, me thënë ndoshta është pejgamber i Allahut. Hajt të kqyrim. Ha po shumë pengojnë nuk dihet. Erdhën me atë arrogancë të tyne të kësaj epërsie. Na jemi Njerëz të ngritur, na jemi njerëz, të mdhaj, nëse na jep diçka, na jep fenë që uh, i përshtatet nivelit tonë, ama me këta njerëz nësër, kështu s'fitohet e vërteta. Andaj e tha, Allahu xhelle ve ala tha, nuk na duhet, nuk na duhet pra ardhja tyne, subhanallah. Nuk na duhet. Sikurse Allahu xhelle ve ala tha, për disa munafika, hipokritë, Bëjnë problem gjatë rrugës ata njerëz, të bëjnë telashe. Vjen debat aty edhe, ose vjen diskutim, vjen me të pyt. Po pyt nga provokim, me të testu ty. Ngase e ka një përgjigje paraprake, veç don me ia legjitimu ti mendimin e tij. Po nuk e legjitimove, s'pi kupton ti hoxhë rrethanat, nuk p'e din ti siç është situata, e kështu me radhë, zakonisht. Po ia dhe përgjigjen që atij i pëlqen, qe kjo është. Zbret, ulu, n'daç me kuptu qysh duhet. Ata ibni Ebi Rebah, ishte, ishte, nga dijetarët e mdhaj të kohës së tij, madje, kishte udhëzim nga shteti, që në Meke, haxhilerëve që vijnë, nuk guxon t'u japë përgjigje, për punët e haxhit, e Qabes, adhurimit, e, në Qabe, askush, përveç Ata ibni Ebi Rebah. Çka ka njeri i zi? Në Islam ai ulet edhe ka zon mësim te tjeri vëlla. Pra kush i thellë me shkel njerëz? Njerëz në haxh. Pa pra, shikoj Islami sa bukur këtë karrugë dhe kam me shpjegu inshallah. Në haxh, pse je ti kryetar, pse je ti mbret, duhesh me desh teshat që i ki komplet dhe me vesh petkun e ihramit si ky tjetri. Në haxh vallahi se merr vesh hiç, as kush është kryetar, as kush është i pasur, askush nuk i merr vesh. Po nëse i njeh kështu, se nuk i merr vesh, të gjithë janë të barabartë. Dhe pse privilegje? Pse privilegje? Pse për shembull me që uh, ky ihrami pak i bezdisshëm. Ti vjen te fukara, ja, ata janë mësuar me ihrama, na vëlla me tira. Ja, s'ka ki me vesh atë këto të shafon. Ki me vesh petkun e dekës, qefinin. Pa problem. Andaj qasja me këtë arrogancë të privon nga dija. Të privon nga e vërteta. Është e gabume? Është mendim i gabuar, mënyrë e të menduarit gabimisht. Nëse njeriu me kët arrogancë, me këtë mendjemadhësi vjen me kërku të vërtetën. Andaj ka thon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dy njerëz kurrë s'mësojnë. Dy njerëz kurrë nuk marrin dije, absolutisht. Ata mund të marrin informata, ama dituri t'shëndoshë, t'dobishme, praktike, kurrë nuk marrin. Kush janë këta dy njerëz? Njeriu mendjemadh, edhe njeriu i turpshëm. Mendjemadhi, unë me shku me, me, me nga tij, unë me dhe këto, jo më në vend, hajde, kurrë s'mëson. Edhe i turpshmi që thotë, po m'vjen marre me vetë, po qysh me i thonë, o sa marre, po shku me shku në ders me pa njerëz, hajde, të rrën shpetone me marrë, në tone, po kurrë s'ke me mësu. Kështu tha Ibn Abbasi, radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj edhe të, në, të nderuar, dhe zë dhe debati në frymën e mendjemadhësisë, vetëpëlqimit, pamundëson pranimin dhe kuptimin e të vërtetës si kërëzika, pamundëson. Një pikë që ia vlen me me analizu në kuadër të domethënë ë ë kësaj ngjarje është se është mendim i gabum, sikurse aluduam të më, është mendim i gabum që njeriu me menu se e vërteta i përket një grupi. E vërteta i përket një race. E vërteta i përket një kategorie, si këta. Na jena kategoria e të pasurve, elitarve, edhe e vërteta duhet neve me na taku, jo këtyne fukarave, aspak. Dhe gjithmon këta elitar, po thom, thonjëza elitar, kanë pas problem me pejgambert, për shkak se pejgambert kanë qenë të hapur. Ngat pejgambert ka qenë fukaraja, i varfni, i smuti, i bardhi, i ziju, daç me ardhë. Andaj kanë pas problem, sikurse i kanë përmenuit, nga, nga lashtësia e njerëzimit, I kanë thonë, na me t'besu ty, e mas teje po vinë, që njerëzit e kategorive ma t'ulta të shoqnisë. E që ka gala? Çka të lidh ty me ta? Sikurse Allahu xhelle i tha, ti as ki me dhënë llogari për ta, e as as ki me dhënë llogari për ti, gjithkush e ka llogarinë për veti. Ti je për të gjithë. A te po e shkojmë në xhami, aty e... Filoni Nuk ka xhamia të ndara që aty aty hijnë veç njerëz me tesha që ndoshta një kat tesha atyne bën kushedi sa para. E, qaj është standardi. Standard bën në këtë xhami, ose që ka këtë lloj parfumi veç. S'ki parfum, ose parfumat i ki do ma të lirë, mos hajde në xhaminë tonë. Domethënë nuk ekziston kjo. Kjo është, kjo është rreptësisht e ndalume dhe fetarisht e refuzume. Ku është çështja mandej? A njeri me u vesh bukur në xhami? Pse jo? E qysh po, mirë, po more. A ki mundësi? Po, ma së miri. Që është e mundësh me u veshë, ma së miri është e mundësh me u parfumos. Në qoftë se kjo nuk është me mendjemadhsi, nuk është me teprim, nuk është me, me nënçmim tjerëve, jo, është me shije, edhe është me, domethënë, mundësi që i ka. Allahu xhelle ue ala tha, thonë, khudhu zinetekum, inde kulli mesxhid, veshnu mirë, zbukuronu, sa të vini në xhami edhe, xhamia e lipë kështu, Pra në xhami me rëndësi është me ardh i pastërt. Kjo është kryesore, i pastërt. Nëse tesha, s'është me rëndësi. A është e kësaj firme, apo është fare pa firmë, apo është asaj firme, s'është me rëndësi. Kjo e ka gjithkush për vete. A dikush mendon se ekziston populli i zgjedhur. Veç te ta ka qenë e vërteta. Këta e kanë vërtet, veç nuk ka popull të zgjedhur në islam. Nuk ekziston. E vërtetë se arabëve ju ka ardhur shpallja se diku u dasht me ardh. Po arabët kurrfarë vlere s'kanë ndaj neve. Absolutisht. Mund të ketë besimtar nga nga nga trojet tona dhe ka 100% shumë ma të devotshëm se mija, mija milion arab që janë. S'ka ka asni asni asni privilegj të posaçëm nuk ua jap Fakti se ka zbrit feja në gjuhë të tyne, absolutisht. Çdo privilegj që mund ta kërkon ndonjë arab, mbi bazën e gjuhës që ka është privilegj i pamerituar, a po kupton. E kuptut? Kjo është feja jonë. A e kuptu klube, me, me, me hap klube të caktume, këtu veç këta hynë. Po mund të ketë klube tjera sene, a në fe jo, s'ka xhamia. Nuk duhet të ketë xhamia tjera, nuk duhet të ketë, madje ka thonë pejgamberi, sa, sa, Sa aheng, sa sa sa sa gosti e keqe është ajo që në të prezantojnë gjithmonë veç njerëz të pasur. S'ka vend për fukara aty. Është e keqe ajo, aty ku s'ka vend për fukara. S'ka vend për njerëz të rëndomtë tjerë. Nuk e thirrë, ai fukara ku me thirr. Është e keqe kjo. Po, të ketë nganjëherë neja të posaçme me biznesin, për shembull. Se natyra e takimit ka të bëjë me biznes, ka të bëjë me konsultim, s'prish punë. Mirëpo, nëse ka takime të tjera, sikur e kam fillim. Nuk ka, nuk, nuk asht e keqe që me nejtë, me nejtë ndejë të caktume, me, me qenë veç njerëz që kanë miliona. S'prish punë. Puna e kërkon, situata e kërkon, normal. Mirëpo, jo edhe të jetë kjo çështje ekskluzive veç për ta, edhe të tjerët gjithmonë të jenë të privuar. Jo. Në ndeje që janë të posaçme, me karakter të veçantë, rrinë me njerëz që e do, ju përket tema e tillë, ju përket çështje e tillë. Po ndeje të hapura që janë, s'kanë një temë të caktume, nuk është, nuk është ndeje e posaçme, të jetë e hapur për të gjithë. Kjo është mesatarja e islamit. Mes asaj që veç të pasurit, edhe disave që kanë shku në ekstrem tjetër, e shikojnë të pasurit me sy. Pse që ako kale? Pse ke alergji ndaj njerit të pasur? Vallahi, filan hoxha pike kafe me filanin e ka pare. E që ako kale? Hoxha, masi ka pi me dikon që ndoshta, eh, s'i ka dy euro në xhep. Që ako kale? Andaj nuk është, nuk duhet pas kas kësile averzioni njerëz që s'kanë pare, s'kan mundësi ekonomike të mira, ndaj njerëzve që kanë mundësi. Puna e tij është, puna e tij është, elhamdullah që ka arrit me bo, ka shku mirë. Kaq. Kjo është mesatarja. Por jo pastaj që me ndodhë edhe ekstremi tjetër. Domethënë, a, a, a, a, glorifikimi i tyne, rritja, me povedin, jo, jo, s'ka kjo, mesatare. Islami fe e mesatares. Andaj në me, mexhlis të pejgamberit selam, ndeje të tij ka pas njerëz që s'kan pas buk me hongër, edhe njerëz që kan pas ari me kilogram, jo me gram. Që aty kanë qenë ulun, kanë ngu gjithë hadithet e pejgamberit sallallahu alai sallam. Ka pas njerëz që ka, kanë përfitu nga pejgamberi selam, shumë ma tepër, hadithe, edhe pse kanë qenë të varfër, e s'kanë përfitu prej tij do që kanë qenë shumë ma të pasur. Kjo çështje që e ka nda Zoti mes njerëzve. Me rëndësi mos me pasë urrejtje, mos me pasë nënçmim, përbuzje, ofendime, mos me pasë. Ngase dallimet ka me ekzistu gjithmonë. S'jemi kurrë krejt njëzit në një, një, një vijë të barabartë. Edhe pse ka pasë disa sisteme, pa dhe që ka mojë, krejt duhet të njëjtën me pasë. Po dhe, e pastaj, kur ka në praktikë, gjithmonë dikush është dashë me pasë ma shumë apëm. Me kon i privilegjum prapa. Edhe ato sistemet ku shoqënia, pasunia ka qenë e shoqënisë, s'ka nuk ka pronë private. Mashtrime që kanë lutë me mendjen e njerëzve, sisteme që kanë shkatruar njerëzimin fatkeqësisht. Dhe Islami pranon dallimet. Oferta është e hapur për të gjithë me punu. Islami ndalon korrupsionin, ndalon që dikush të jetë i privilegjuar në mundësi padrejtisht, duke privu të tjerët, kjo është e ndalume. E po, gjithë kanë drejt me konkuru në tender. Gjithë kanë drejt me privatizu atë që ka lejohet me privatizu. Këtë kanë drejt. Ama kur bëhet mbi baza të përzgjedhjeve të caktuara, të klaneve të caktuara. Kjo është, kjo është pa dyshim, ai gabimi që e kanë bu edhe ata arab të kohës së pejgamberit a.s., e Allahu Xhelera i ka qortu për këtë punë. Nuk ekziston një racë superiore, sikur se ka nëpër nëpër botë, në perëndim kryesisht do von raca e bardhë e sheh veten më superiore ndaj racës së zezë. Apo ndaj ndaj racave të tjera për shembull, e kështu me radhë. Andaj këto gjëra janë deformime në të menduar që na duhet me luftu këtë Shikoni Islami pej kur e ka luftu racizmin, e kur e ka luftu uh, këtë lloj epërsie të pamerituar, e këtë lloj nënçmimi që i bëhet njerëzve të caktuar për shkak të ngjyrës së prejardhjes së gjuhës e kështu me radhë. Islami moti këto punë ka luftu. Moti. Moti ka qenë Bilali i, i një rob i Etiopisë që që që ka qenë skllav te arabët e i përbuzën, ka qenë pastaj i nderuar tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, i cili ka thënë për te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, i kom ni nallet e Bilalit në xhennet. A, kështu ka qenë apo? Xhennet nuk ka veç të bardhë as zi, është për gjithë xheneti. Ata që i kanë plotsu kushtet e besimit dhe asaj që Allahu t'kënaqet me ta. Bilali i zi e thirrte ezanin e të bardhve u thotë u tregonte kur është koha me ardh n'xhami. Bilali Prandaj ky është Islami jonë. E të menduarit se ezanin duhet me thirr veç i bardhi. Ezanin duhet me thirr veç filoni. Po menoj për shkak se e ka prejardhjen e tij. Jo, ezanin e thirr kush ka zonin e bukur. Din me thirr mirë ezanin. Qaj e thirr ezanin apo? Ka kriter ka domon, drejt. Ama jo, jo mbi baza t'tjera. Më. Ndaj, është, është, është, është mentalitet i deformum, edhe i rrezikshëm. Ai mentalitet që, domethonë, tenton me marrë privilegje t'caktuara, me e privatizu të vërtetën e tij, mbi baza të kujtë. Prejardhjes, ngjyrës, e, e të tjera. Më. A nuk ka grupe, nuk ka klane n'islam. Ka xhemat, ka musliman. Rob të Allahut, xhele që Allahun e adhurojnë mëngjes dhe mbrëmje. Tjetra që është me rëndësi me kuptu të nderuar dhe dhe motra është se nga problemet e këtij mentaliteti që Allahu Xheleraa po e trajton n'këtë ajet të sures Enam 52 është mentaliteti i përjashtimit. Një një që fatkeqësisht shumë është tek njerëzit, madje tek muslimanët, pse s'menon si ti përjashtoje, pse, pse, pse vepron ndryshe pi teje i devijum. Ti, unë, ti e ai jena bo referenca që mbi baza tona dhe shijeve tona, tekeve tona e përcaktojmë udhëzimin e devijimin e dikujt? Kush ta ka këtë drejt? Kush ta ka këtë drejt? T'ua kontestosh njerëzve këtë atë? Kush ta ka këtë drejt? E pse mund ta bësh gabim kët në emër të një të vërtetë që ti menon se e ki, po shpeshherë e ki gabim për këtë çështje. Andaj, të nderuar vëllezën e motra është mendim i gabuar mendimi i përjashtimit. Me përjashtu njerëz apo. Edhe për faktin se nuk pajtohesh me ndonjë çështje të caktuar, me përjashtu mundësinë e çfarëdo bashkëpunimi me ta. Jo, more. Ne mund të jemi të mospajtimit, madje në fe. Por kjo nuk nuk nënkupton se nuk kemi në asnjë shteg tjetër nijet për bashkëpunim, për shkak se fetë s'i kemi të njëjta. Jo, more, ka shumë. Ka rreziqe që na rrezikon, që që na rrezikojnë, jo vetëm ne muslimanëve, krejt botën. Krejt botën e rrezikojnë, krejt njerëzit i rrezikojnë. A nuk duhet m'u bo bashk njerëzit përkundër ndarjeve fetare dhe me i rezistu të keqes? Mun bashkëpunu? Ja bashkëpunu bashk. Po a mrena një feje, qe te na musliman, sa xhemati, sa nganjëherë rryma, drejtime, kështu me radhë. Mirë, dalime me pas mendime. Ashtë, ashtë, ashtë, ashtë qështje domethënë e hapër qëmoti. Nuk osht që ka veç sot, gjithmonë ka pasë. Mirë, po çfarë tha Imam Shafiu rahimehullah? Atij që debatoi me të për disa mesele të fikhut, i tha, vëlla i nderuar, fakti që me ty s'pajtohem në këto e në këto çështje, nuk më pengon me kon vëllai yt dhe ti me kon vëllai im. Kjo është. A mentaliteti i përjashtimit është gabim. Dhe të shohim se sa kemi të përbashkëta e sa ka që na ndajnë. Do të bindemi se shumë më tepër ka gjëra të përbashkëta që realisht na bojnë të jemi afër e të bashkëpunojmë, sesa që ka gjëra që na ndajnë. Madje ato gjëra që na ndajnë, disa nga to janë fisnore, personale, individuale, të veshura me petkun fetar, e disa prej tyne mund të jenë të arsyetuara fetarisht. Ne po kërkuam këtë, me këtë politikën e eliminimeve, do të shohim se shumë mospajtime janë falso, të paqëndrushme. të paarsyeshme, madje të qortueshme fetarisht. Prandaj mentaliteti i përjashtimit ky s'bën. Mos e thirr atë, se ky e ke pa ça menon? Po këtë pun ku dhe me thirrë na, mendimi i tij s'ka ndikim. Ngase nuk jemi tu folë na për atë qështje. e kështu me radhë. Prandaj ë këta përjashtoj. Këta s'janë si na të pasun, mos i marr me vete. Këta s'janë si na ë ë ë ë domethon me prejardhje fizike, mos i marr me atë. Pse i përjashton njerëz? Përjashtimi pastaj të privon nga përfitimi. Ka njeri për shkak që ndoshta nuk është i pasun, ama shumë është i meç. Ka njeri që nuk është shumë i pasun, por shumë besnik është, shumë fisnik është, e kështu me radhë. Pra, mund t'jetë shumë i shkolluar, shumë i aftë. Edhe sot, për shumë punësime që bëhen te na, me këtë mentalitet përjashtimit, nuk e punësoj këtë se është i partisë tjetër. Ama ai më i aftë është, ky vendi s'e lyp partinë, ky vendi lyp njerinë e shkallë të aftë shkolluarë. Shiko sa po vujmë na me këto politika përjashtuse. Me këtë s'ban, ky s'ban, ky nuk është. Ku do me shku ne kështu? Dhe mentaliteti i përjashtimit është i rrezikshëm. Dhe Allah xhelle shanuhu i tha, mos i dëbo ti këta. Ti mos ti ti mos u bë përjashtues sikur ata që po kërkojnë prej teje. Jo, jo. Këta po kërkojnë prej teje të jesh përjashtues. Ti mos u bë përjashtues. Ti mos përjashto. Nëse ti je për të gjithë, ti je ti je me karakter unifikues o pejgamber. Nuk je ti me karakter përjashtues. Renditja shoqërore duhet të jetë me karakter unifikues, jo përjashtues. Shikojmë mundësinë e diskutimeve, debateve, hajde ulim bisedojmë, kallxo çka ki, të dëgjojmë. Pa ngarkesa, pa paragjykime, pa mendjemadhësi, sikur që ceka, ngase nëse vim të frustruar, të ngarkuar, nuk mund të dalim me rezultate të të pritshme, të duhura, të mira nga debati. Dalim me me me me me ndoshta edhe më edhe më më tepër përçarje fatkeqësisht. Por nëse vijmë na me këtë që thash mentalitetin e, e, e afrimit, mundësisë për të shikuar, për të shikuar mundësinë duhet të them se qysh me i tejkalu problemet me lejen e Allahut, Allahu ka me bo bereqet. Shiko Allahu çfarë tha për dy bashkëshortë. Që kanë probleme, do me u nda. Allah tha in yurida islahan yuwaffiq lahu bainahuma. Allah shiko ajeti është për neve kapaku i kësaj temë. Allahu tha in yurida islahan, nëse ata e dojnë me të vërtetë e synojnë pajtimin, Allahu ka me ua dhënë atë. Ka me u dhënë Allahu sukses, ka me u bo Allahu rrugëdaljen drejt suksesit. Ama vijmë na, vijmë në takim, në ndejë, a nuk dojmë pajtim na, na nuk dojmë përafrim, na veç dojmë me e legjitimu edhe ma tepër ndarjen. atëherë nuk ka sukses, se s'kena ardh me nijetet e mira, duhet me pas nijetin, sinqeriteti, devotshmëria, vallahi largon shumë mospajtime. Devotshmëria, me lejen e Allahut xhelle ve ala ndihmon, vallahi shumë të rashë mjekë. Ama kur s'ka devotshmëri, kur s'ka sinqeritet, shiko Allahu çka tha, këta Allahun e përmendin mëngjes dhe mbrëmje, janë të sinqertë, me këta ka lajmë rja vanë, me këta duhet të bashkohesh, pse po don këta me i përjashtu? Mentaliteti i përjashtimit, mentaliteti i barrierave, mentaliteti i barrikadave, është mentaliteti i bllokadave, është mentalitet i keq, tejet i gabuar, që Allah xhelle ve ala e përmend në këtë ajet. Prej asaj çka kisha me përmend këtu gjithashtu të nderuar, dhe dhe me të e përfundoj me ta po du me përmbyll, nëse është para kësaj një veç me përmend se privilegjet e pamerituara zakonisht neve na shkaktojnë padrejtësi. Kështu ata kërkuan privilegje, në afërsi me Pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, e Allahu tha, Nëse ua jap këto privilegje, duke i dëbuar këta njerëz të shkret afër teje që janë, ti je zullumqar. Prandaj të mos harrojmë se nga problemet që i shkakton ky mentalitet është rrënjuesja e padrejtësisë e cila shkakton pastaj ndarje mes njerëzve dhe konflikte e përçarje. Dhe Allahu xhelle tha, jo, jo padrejtësi, drejtësi, për secilin, jo qasje selektive në drejtësi, jo gjykim, gjykim me standarde të dyfishta, kur vjen ky, ligjin zbate, kur vjen ky, hajde ja bëmë dyqysh, e po kjo zullum, e kjo që kjo zullum, që Allahu xhelle i tha pejgamberit edhe ti bëre zullumqar, përmenda, nuk e kurseu nga qortimi në këtë pikë as Muhammedin, sallallahu a.s. i cili, pra është i dërgumi i Allahut dhe një nuk, nuk bënte, nuk bënte shkelje, ai e shkelte veten e tij për me nderu të tjerët. Ama Allahu ia tërheq vëmendjen, e ku jemi ne? Ky mentalitet i tillë, i kësaj arrogance, i këtij diferencimi, i, i këtij përjashtimi, i, i mendjemadhësie, e shumë e shumë tjera që përmenda, është realisht një farë e keqe që nga ja del, del e, e, e, e, e, druri i, i, i, i padrejtësisë që pastaj ua ua nxin njerëzve jetën fatkeqësisht Allahu na rujt me me me fruta me me me me fruta të hidhura pelim që që nxin jetën nxin shijen prishin mendimin e kështu me radhë edhe e fundit të nderuar vëllezër që duhet me menu dhe motra me përmen është se Allahu xhelle xhelaluhu sa është e rëndësishme për shembull me udhëzu këta njerëz me dit or shumë e rëndësishme ngase kanë ndikim në shoqëri Ata pranojnë tash me me me me me e e e, e përdor tash pasurinë, autoritetin, dijen, përvojën që kanë në shërbim të fesë. Atë sa ka sa ka hajr. Që tha pejgamberi a.s. u lut. O Zot, ndihmoje këtë fe. Me njërin prej këtyre dy njerëzve. Omeri radiallahu dhe Ebu Xhehli. Dhe Allahu xhelle e udhëzoi Omerin, ngase Omeri ishte, ishte, ishte i pangarkuar. Ebu Xhehli ishte arrogant dhe mendjemadh. Po zot nuk punson mbi baza fetare, po mbi baza të aftësisë, drejtësisë, mos mos të keqkuptohemi. Por hap mundësi që edhe sa ka kuadra të të të besimtarë praktikant, por që nuk mund të punësohen për shkak dmth se falet, për shkak se ka mjekër e ku di çfarë tjera. Padrejtësi. Ose për shembull, motra muslimane që janë kuadra, të shkolluara, intelektualisht të përgatitura, por të privuara nga pjesëmarrja e drejtë në shoqni, pse? E ka shaminë. Dhe udhëzimi i njerëzve që realisht luftojnë këtë padrejtësi në shoqni, është shumë i rëndësishëm. Ka se kanë forcë ekonomike, kanë madje ndoshta edhe forcë politike që të bëjnë ndikimin e duhur të drejtë Që të largojnë këto dallime në shoqëri. Është me rëndësi. Mirpo, të nderuar vëllezër e motra, mos mos, more, deri këtu është okay, në rregull është. Ku është gabimi pra në këtë? Meqë jena tu folë për pjesën që ka me gabimet. Gabimi është kur qiky njeri menon, se nëse ky sot zot na shkon poshtë. Dhe nëse ky zot i ka bo nder t'madhe fesë ton. E nëse ai menon kështu, është shumë gabim. Kush do të bëhet musliman? I ka bo vetes nder. More edhe miliardat në qoftë se i bjen ato. More le të vjen çfarëdo po, po, pozite e pushteti le të vjen, le ta dinë se e nuk e ka nderu askën ma tepër se veten e tij. Në njëzë këtë pejgamber e samë, dhe në më bëmë së të në të në, dhe në që më bëmë në më së të matë, dhe në sa punë dhe në të jëmë. E Allah u tha, jemunnune alejke en eslemu, ta përmendin ty pse janë bu musliman, pej që bënë musliman, të mo, s'ki këto probleme, ja përmendin. E Allah që ka tha, e Allah të shka ka qeje në tukë. E dhe tha, mos e përmendi favorin që ia keni bu kësaj feje, nëse Allah ju ka bo nder juve, ju jo, jo zotit, Wallahi na ka bo Allahu nder me këtë fe. Ai që menon se hyrja e tij në fe, ardhja e tij në fe, ardhja e tij në xhami është nder i madh që na ka bo neve dhe mbi bazën e kësaj kërkon privilegje, gabim e ka. Gabim e ka. Për shembull, vjen dikush mund që pe që mund zone që sa punë xhami keni drejt. Andaj që të vënë saf mund të maleni gjithmonë. More vi i pari, më ramë të kurvi, ja, më fal, Na jemi shumë falënderues, mirënjohës, edhe Allahu të shpërbleft, Allahu të dhashtë bereqet për këtë që ke bu. Ama në xhami, hise nuk ka. Kurdo që të vish, qat ven e merr, ku e gjen ti. Qatë, as i hyp kujt në qafë, as nuk e diskriminon kërkan, e as nuk ka rezervime në xhami. Xhamia s'është hotel, me rezervu me telefon prej shpisë. Ja. Xhamia është e hapur. Wa anna al-masajida lillah. Xhamia është për Allahun. E ka disa vende të rezervuara, po jo për shkak të aspektit material, ja, për shkak të dijes. Dija po. Njerëzit e dijshëm e meritojnë të privilegjohen. Për shkak të dijes Prandaj, nuk është me thonë hoxhës, e ti pse hoxhë po del i pari gjithmonë. Po hoxha e ka qat vend, normal me pri njerëzve. Dija e ka bo qaty me konë. Edhe në saf të parë, mirë me lëshu njerëz të dijshëm, që bon e gabon hoxha, me ditë dikush me përmirësu. E çka nëse hoxha prish abdesin? Sa njëri është, kush e zëvendëson nga safi i parë, ka jo safi i parë, po nështë da tre safat me ren nuk ka kush që del imam me, me zëvendësu hoxhën, ngase jo njëri që nuk din me, me udhëheq xhematin në namaz. Prandaj, jon do sene që kanë të bëjnë me interes të përgjithshëm. Nga njerë të nderuar vëllezër dhe motra, privilegjimi i dikujt që i bën dobi të gjithve të tjerve, jo veç këtina, është i kërkuar, pse jo? ama po flasim për privilegjim të pamerituar dhe të dëmshëm për të tjerët. Këta kërkuan që të privilegjohen duke përjashtu ata, kështu s'ka. Kështu nuk ka. Prandaj mos menon, ai që menon duhet të them se, ai që menon se praktikimi i fesë nga ana e tij, ardhja e tij në xhami i ka bën ner fesë dhe na ka nderuar të gjithëve neve, e ka gabim. Ky mendim është i gabuar. Ai duhet me ndi veten të privilegjuar dhe të nderuar fort që Allahu xhel-le ve ala ja ka dhënë mundësinë me qenë besimtar. Ja ka dhënë mundësinë me përmend. Ja ka dhënë mundësinë që të gjunjëzohet e të përulet para madhnisë së Allahut xhel-le xhelaluhu. Kjo është nder. Ne kështu e kuptojmë Islamin. Nder. Na ka nderuar Allahu me të. Po jo na me e konsideru se na i kena bën nder islamit, e pastaj nga kjo portë edhe të na kapë një farë vetëpëlqimi e thomi se unë mendoj që ky vendim i islamit nuk është për këtë kohë, nuk është i saktë, unë menoj që kështu, kadalë, kadalë, islami s'ka nevojë për, islami, feja jonë të nderuar vëllezër e motra, nuk ka nevojë për, për partneritet, ortak me iu bo dikush. Nuk ka nevojë për, për konsulent, s'ka nevojë. Na kem nevojë për konsulent, hoxhallarët, xhemati, haxhia, po, me u konsultu, kem nevojë na të gjithë. Islami feja nuk ka nevojë. Ngase o nga Allahu tebareke ve teala. Nuk mun na me ia propozu Zotit xhel-le ve ala. Mirë ish konë Zot që tri vakte mi bo, se tash jeta u bo shumë dinamike, pesë nuk mundën mi falë. Ka Allah e ta, kur jon konë në shkretinë, s'kan pas punë, kurgjo s'kan pas, ka mundësi mi falë, ka 15 vakte. Kadal kush ta ka thonë ty kështu Allah. Kush ta ka, kush ta ka ty këtë drejt që me ndërhy deri në këtë masë në rregullimin në thonjëza të çështjeve të mrenshme fetare. Andaj që kjo është ajo që ndjen që i kombon në rfesona dhe ajo që më më që i mençur jam, ju bën dobi juve, jau ndreq fenë juve. Jo, jo. Për këtë mençuri që e prish fenë, për këtë mençuri dhe për këtë intelektualizëm që rënon rregullat fetare, nuk na duhet. Ngase kjo është e dëmshme, kjo është e rrezikshme. Unë jam profesor, doktor, edhe mu dun me më ngju mu tash. Jo, valla, as mu as ty. Nëse flet mbi bazën e rregullave, që dijetarët i kanë përcaktu me shekuj, dhe je i pajist me dije të mjaftushme, ndëgjojna. Po, ti munesh me kon profesor, doktor i kimisë, më fani, mund të jetë pak e qëkuptime, i gjuhës shqipe, i letërsisë, çka të qoftë? Mirëpo, nuk të jep kjo të drejtën ty, që tash ti me menu se i arën fej, Edhe meqë je profesor doktor, tash ti jo veç xhematin, po ti edhe hoxhën e mëson çka me bo. Jo. Elhamna që do të këllëzu, përvojën tënde që ke, dijen tënde që ke, ofroje. Me u shërby tjerëve, për atë sa ka nevojë, për atë sa i duhet, jepe atë nga vetja jote, por pa ndërhyrje të tilla në fusha dhe mejdane që nuk të përkasin. As mu nuk përkasin me hy dikun, e as ty e as atij. Gjithkush, tek mejdani i tij dhe tek fusha e tij. Dhe është, është mentalitet i gabum me menu na që domethënë ardhja në fe i ban nder fesë. Sikurse këta arabët, elitarët e arabëve që menduan se na vim n'fe, me na ba njerë të fartë, që, që, që me kan po rrin ti, me fukara po rrin, na kur vim, a e din kush jem na. Jo, Allahu tha, kësi njerëz nuk na duhet, rrini ku jeni. Me kësi arrogance, me kësi mendjemadhësie, nuk mund të vini. Ky është mentalitet i gabum, I gabum, që e ka shpërfaq deformimin dhe devijimin e këtij mendimi ky ajet i surës En'am ajeti 52. Ndërsa në takimin e ardhshëm inshallah do të flasim për do të thotë të kundërtën e kësaj. Si Islami i ka rregullu këto probleme dhe si e ka orientu Islami njeriun e famshëm të suksesshëm sa është me rëndësi njeri i pasur në islam sa është me rëndësi njeri i dijshëm shumë është me rëndësi sa është rëndësia e tij pozita e tij nevoja e për ta që kemi por edhe për ta që Allahun e adhurojnë që nuk kanë këtë pasuri por kanë tjera të gjithë në islam kanë vlerë dhe si islami i trajton njerëzit dhe i shëron këto dallime mes njerëzve Do të flasim inshallah në takimin e ardhshëm që të ruhemi ne nga kjo formë e të menduar të deformuar në çfarë lloj forme nga ato që përmendëm. Le të shërbejë kjo qetësi ka si një ë varg shembujsh dhe një model i këtij deformimi të menduar që pastaj ne të kërkojmë se ku ndoshta ne jemi të prekur nga kjo smundje dhe nga ky deformim dhe bëjmë përmirësimet e duhura.